Primink jiems, kad lenktųsi ir būtų klusnus valdovams bei vyresnybei, kad būtų pasiryžę kiekvienam geram darbui, nieko neįžeidinėtų, nesikivirčytų, būtų romus, visiems žmonėms rodytų meilumą. Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs, paklydėliai, vergaujantys įvairiems įnoriams ir malonumams. Stumėme dienas blogybėje ir pavyde – buvome patys verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. Bet kai pasirodė mūsų gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms, jis išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet į savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos dvasios per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų kad jo malonę nuteisinti, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Tai tikras žodis. Ir aš noriu, kad tu pabrėžtinai mokytum šių dalykų, idant patikėjusieji Dievu, rūpintųsi pirmauti gerais darbais. Tai gera ir naudinga žmonėms. O paikų klausimų Kilmės sąrašų, ginčių ir vaidų dėl įstatymo venk. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Keliančio susiskaldimus vieną kitą kartą įspėjęs šalinkis, žinodamas, jog jis nukrypėlis ir nusidėjėlis, savo paties nuosprendžių pasmerktas. Kai nusiųsiu pas tave Artemą ar Tichiką, paskubėk atvykti pas mane į Nikopolį, mat esu nutaręs ten žiemoti teisininką Zeną ir Apolą, išleisk į kelionę gerai aprūpintus, kad jiems nieko netrūktų. Tesimoko ir mūsiškiai, pirmauti gerais darbais būtinoms reikmėms patenkinti, kad neliktų bevaisiai. Tave sveikina visi esantys su manimi. Pasveikink tuos, kurie myli mūsų tikėjime. Malonė su jumis visais.